Orduan, uh, izanen da, beraz, eh, komiki itzaldi bat, zeren uh, bizi baratzea liburua egin zuen Jakoba Errikondok, eta hortarik egine izan da altzapohu komikia, eta komiki hortan uh, bat hartzen dute sortzi marazkilarik, eta horietan bada asisko, beraz, berenatu dugu, ginaztea uh, asisko, uh, gero margoak egin ditzen uh, bizi baratzea liburuaren uh, jakitateekin uh, eh, ara, ilustratzeko. Azertaz da hori bizi baratzea, elikagaietaz? Bai, uh, du baratzea beraz nola, nola landu behar den, dokumental bat da, eta beraz uh, Jakoba Rekondok berak uh, uh, agronomoa eta paisaista da, eta landaren munduan erreferentzia da Euskal Herrian. Eta beraz, berak, orkestan ditu, bere uh, trukoak eta Eh, nola berden landu baratzea, eh, nola egin baratzea sasoen guzietan, eh, eta barazkiak desbadinak uh, aurkeztu zere. Mintzaldi juntan zer dute, berek aurkeztuko dute hori, lan hori? Ba hori da, bizi baratzea liburutik abiatuko dira, eta uh, Jakobarrik ondok uh, berak uh, espikatuko ditu uh, liburu hortako... Eh, bere jakintzak eta eta xiskok eh, marko, markotuko ditu uh, eh, berden boran bat batean egiten ditu marazkiak uh, liburu hortaz. Pentsatzeko da aski ludikoa izanen dela? Ez da ba, seriosa izanen? Ez, reiten dute beraz haiek umorea parte hartzea eta sormena direla uh, idu motor indartxu uh, komik horrentzat. Beraz nahi dut, eta sortu publikoarekin harreman hori eta Eraz, eh, umorea baliatuz ere eh, biztan dena bai. Ah, hau zer da, deneri idekia? Bai, bai, deneri idekia da, eh, urririk da, ere. Eta izan da, Elgar Zentroko lehen estaian. Eskoraz da, eh, atik? Bai, eskoraz da, bai. Eta izanen da, um, itzulpen bat, bat bateko itzulpen bat, uh, izanen da kasko ekin. Uh, e, Frantzesez nintzen uh, direnak, itean dira segitzeran, eba dute... Uh, mintzaldi hori. Mm -hmm. Azparnen beraz, apilain ama bi untan, astazken gauen, sortzi untan. Hori da. Bautzi beste itzordurik ere uste dute, mediatekan baitu itali dezberdinak? Uh, gero mediatekan ukanen dugu apizilan ere eh, apilaren emeretzian, astazken arekin, arratxaldez, ukanen dugu joko arratsalde bat, eta hori egiten duguna usaian... Uh, Un jeu elkarteko uh, eta gure kide batekin hor, eta bera etortzen da jokoak espikatzera eh, familieri, aurrei eta burasoai, eta hori pasatzen da mediatekan, bai. Gero irakurketa eta eta badira horako? Bai, eh, irakurketak egiten ditugu ere uh, um, hilabeteko lehen hastezkenetan uh, tipientzat, uh, irurte harteko tipientzat, uh, eta horiek ditzen ditugu uh, onzanderearen historioak. Nahi bali manase eta sungeiago, Pierre Espil eh, mediatekaz? Ba, bezue, uh, uh, xe eta sungeiago, eta antzidezte uh, eh, ikustera gure webgunea, beraz, uh, mediatek uh, puntu azparen puntu uh, gabe. noa martxan den gure mediateka. Eta, beste nena, bat uh, telefono zemaki bat, 0 bost, berroita emedetzi, irurugoita amar, amasei, larugoita iru. Ados, hor gaualdi bat beraz egiten baituzia eskoraz, eh, ez dakit eskual literaturari buruz, badu agakasta eh, literaturak? Eskual literaturak? Mediatekan? Ba. Uh, bai, uh, badiarik uh, gehien emengo idazle batzuk eta iparaldeko idazle batzuk uh, agakasta ere, uh, liburua aukestenutea Eh, ara, eta gero, bon, eh, gero gehien bat uh, aurre diburuz ari aurrek gehiago hartzen dituzte diburuak, eta mm, ara burasuak baino, baina, ara, bada pixka bat, bada publiko txiki bat bai. Mhm. Zumat irakurle hor, uh, direnak, uh, baduzia zenbakidik? Uh, mediatekan horokorki? Ba. Bai, bat ditugu uh, mila eta Ah, bai? Bai bada jende bai. Naiz eta tableten garaian izan, jendeak maite irakortzea ere. Bai, bai, beti bada liburuari, bai, uh, gero guk eh, mediateka giten ez, reposatzen ditugu ere eh, diskoak, dvd eta alizkariak ere. Eta egunero irekia da? Irekia gira uh, aste hartetik larun bat arte. Gehen bat arra salbu astezkenean goizetan eta larun batetan ere goizetan. Ados. Ba, hume, mire esker, eh, miren etxeko par, eta bestaldi bat arte, agian? Bai, deusetaz bai, kusarte.